السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد الحديث السابع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أخرجه الترمذي تقول عائشة الله مرضيه asema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam mbora wenu ni yule mbora wenu kwa familia yake khairukum mbora wenu khairukum li ahlihi ni yule mbora wenu kwa familia yake wa ana khairukum li ahli nami ni mbora wenu kwa familia yangu katika hadithi hii kuna fawaida nyingi kama ilivyokuwa taratibu wetu kueleza fawaid kila hadithi na ndio utaratibu wa mtunzi katika kitabu chake hichi asema kwanza ndani ya hadithi hii miongoni mwa faida zinazopatikana ni ukamilifu wa dini ya Uislamu kwamba Uislamu ni dini iliyokamilika wa annahu a'ta kulli dhi haqqin haqqahu na hakika Uislamu umempa kila mwenye haki haki yake hii ni faida tunaipata kwa ujumla ndani ya hadithi hii. Pia vile vile faida nyingine ya pili fihi kamalu khuluqihi sallallahu alayhi wasallam. Ndani ya hadithi hii tunapata faida ya ukamilifu wa tabia ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alikuwa na tabia kamilifu iliyotimia. faida ya tatu وفيه التعبد لله عز وجل بالقيام بحق الأهل فإذا تات ndani ya hadithi hii ni kwamba tunaona taabudu lillahi azza wa jal ni mtu kufanya ibada au kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala bihaqqi ahli kwa kuwafanyia haki familia yake kwamba taabud hiyo ni ibada mtu kuwafanyia haki familia yake kuwatekelezea haki zao hiyo ni ibada mtu akasimama kutekeleza majukumu ya nyumbani kwake mkewe na wanawe na waliokuwa chini ya himaya yake hiyo ni jambo la nini la ibada Pia faida ya nne anna ala duati alkhairi al'inayatu bi shu'uni ahlihim wa buyutihim fahum awla an-nas qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علي رضي الله عنه يقول أدبوهم waallimuhum faida ya nne ndani ya hadithi hii ni kwamba ni wajibu kwa walinganiaji ni wajibu kwa madai wanaolingania katika kheri kutilia umuhimu mambo ya familia zao na nyumba zao madai wanaolingania katika mambo ya kheri wanatakiwa wa walitilie umuhimu jambo la familia zao kwa maana mtu atilie umuhimu mkewe au wake zake na watoto wake pia vile vile nyumba yake fahum aula nnas hao ni watu wanatakiwa kuwa mstari wa mbele ni watu wa mwanzo katika hilo wazi tumeona mtume sallam aliposema kwamba mbora wenu ni yule mbora kwa familia yake nami ni mbora wenu kwa familia yangu wazi kwa hiyo walinganiaji madai wanaolingania katika kheri wana uwajibu wa kutilia umuhimu jambo la familia zao na nyumba zao kwani wao ni wa mwanzo katika hilo Allah asema enyi ambao mlioamini katika at tahrim ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini u anfusakum wa ahlikum nara ziokoeni nafsi zenu na familia zenu kutokana na moto ali radhiyallahu anhu katika kutafsiri aya hii asema adibuhum wafundisheni adabu familia zenu waallimuhum na muwafundishe ويقو أنفسكم وآليكم نار بمعنى أدبوهم وعلموهم وفندشين يداب نا موفندشين فإذا يتانو كتيك حديثه الرد على من أهمل شأن أهله وبيته بدعوة التفرغ لدعوة الناس فإذا تانو كتيك حديثه kuna raddi wa yule ambaye atakayepuuzia jambo la familia yake jambo la nyumbani kwake mkewe na watoto wazi bid'awa kwa madai ati atafarughu lidawati nnas kwamba yeye anatafarra anashughulishwa na kuwalingania watu wazi katika faida ya tano ndani ya hadithi hii ni raddi kwa yule atakayepuuzia jambo la familia yake mkewe na wanaye akapuuzia nyumbani kwake kwa hayo tuliyataja akawa hawatilii umuhimu hana inaya khaso ya familia yake ati kwa madai kwamba yeye anashughulishwa na kuwalingania watu kwa sababu tayari tumeona mtume sallallahu alaihi wasallam yeye pia alikuwa ni mlinganizi akiwalingania watu lakini pamoja na hivyo alikuwa ni mbora katika familia yake kwa hilo halikumfanya yeye kwamba asisimamie familia yake na majukumu ya nyumbani kwake kwa yule atakayepuuzia hilo kwa madai hayo basi yatakuwa madai yake siyo sahihi faida ya sita katika hadithi hii أن العناية بشأن الأهل من أسباب العون على دعوة الناس أن العناية بشأن الأهل من أسباب العون بعد توفيق الله تعالى على دعوة الناس وإذا ستة نكوامبا كتليا umuhimu jambo la familia ni katika sababu za kupata msaada katika kuwalingania watu baada ya taufiki ya Allah bimaana mtu akitilia umuhimu familia yake katika kuilea katika malezi na maadili yaliyokuwa mazuri akawa ni mwema katika familia yake jambo hili litakuwa ni katika sababu za yeye kupata msaada katika kuwalingania watu yani usimamizi wake mzuri wa familia yake na ule wema wake katika familia yake jambo hili litakuwa ni msaada kwake yeye katika kuwalingania watu baada ya taufiki ya nani ya Allah tabaraka wa taala wazi hizo ni fawaid ambazo zinataallaq na حديثه يا يسابا نعم الحديث الثامن حديث ينان عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف طيب حديثه يقوم با صلى الله عليه وسلم في سيما مكملفو wa waumini yule mkamilifu katika waumini kiimani ahasinuhum akhlaqa ni yule aliyekuwa na tabia nzuri ni yule aliyekuwa na tabia nzuri huyu ndiyo akmalul mu'minina imana mkamilifu wa waumini kiimani wazi na hii imani hii ni al-iman hapa katika كمال الواجب كمال الواجب الموطؤون sifa zao asema almuwattaun kwamba mkamilifu wa waumini kiimani ni yule ambaye mwenye tabia nzuri almuwattafu almuwattauna bimaana ni yule ambaye unaweza ukasuhubiana naye bila kupata udhia wowote, yani ni mtu mzuri, mtu mlaini, mtu mwenye tabia nzuri. wadhi almuwattaun wasema man yumkinuka musahabatuhu duna an yu'dhiyak ni yule ambaye unaweza ukasuhubiana naye eh, na bila kukuudhi. Sawa? الموطؤون أكنافا يعني أكنافا بجمع الكنفة بمعنى ناحية يعني pande zote kila sehemu wazi tabia yake yeye ni mlaini ni mtu ambaye ukisuhubiana naye hauwezi ukaudhika kwake yeye kisha sifa zao pia ya'lafuna wa yu'lafun bimaana maana mbili ay yaanisuna binnas wa yaanisu nnasu bihim wa yuhibbuna suhbatahum wa yataqarrabuna minhum bima'na ya'lafun ay yaanisuna binnas wanawaliwaza watu na watu wanaliwazika kwao wazi watu wanawapenda kusuhubiana nao na wanajikurubisha nao. Hii ni maana ya kwanza. Au yaalafuna bimaana laysa au laysu bifadhin wala ghalid, si wasusuavu wa mioyo, si wasusuavu wa mioyo yao. Kwa wakamilifu katika waumini kiimani ni wale ambao wenye tabia nzuri lakini pia vile vile almuwattauna aknafa ni watu ambao ukisuhubiana nao hautopata kero wala udhia wazi pia vile vile ni watu ambao wanawaliwaza watu na watu wanaliwazika kwa kuwa nao au ni watu ambao si wasusuavu na wenye tabia ngumu wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'laf na hakuna kheri kwa yule ambaye la ya'laf maana yule eh, asiye asiyefanya nini asiyekuwa eh, na moyo wa upole au asiyekuwa ni mwenye kulewaza wala yu'laf wala halewaziki kwa tafsiri zote mbili ambazo tulizozitaja wazi Tayib, hiyo ni tarjama yaqulu an-nadhim qawluhu akmalul mu'minina imana au musannif fihi anna al-imana yazidu wa yanqus ndani ya nukta hii ni kwamba imani inazidi na inapungua fihi anna al-imana yazidu wa yanqus ndani ya nukta hii ni kwamba imani inazidi inapungua kama huwa muqarraru fi mu'taqadi ahli sunnati wal jamaa kama inavyofahamika inavyotambulika na ilivyothibiti katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa wa qawluhu ahasinuhum akhlaqa fihi adhimu sha'ni husnil khuluqi ndani ya kipengele hichi ndani yake kuna faida kuwa au faida inaonyesha ukubwa wa jambo la tabia nzuri kwamba tabia nzuri ni jambo kubwa wa min a'zami shawahidi thana'i llahi ta'ala ala khuluqi nabiyhi na katika dalili kubwa ambazo zinasifia hilo na kulitaja vizuri ni Allah tabaraka wa taala alipomsifia mtume wake sallallahu alayhi wasallam aliposema fi surati alqalam wa innaka la'ala khuluqin adhim hakika ewe Muhammad wewe Muhammad una tabia nzuri ya hali ya juu wa fihi وفيه تفاوت الناس في حسن الخلق Lakini pia ndani ya hadithi hii tunapata faida nyingine kuwa watu wanatofautiana katika tabia nzuri. kwa matabia nzuri za watu za tofautiana. Wa qawluhu الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون فيه أن دعاة الخير أولى الناس بحسن الخلق katika nukta hii almuwattauna aknafa alladhina yalafuna wa yulafun ni kwamba katika nukta hii kuna faida kuwa wale walinganiaji katika kheri wao wanatakiwa wawe ni wa mwanzo kuwa na tabia nzuri fadhalika min asbabi mahabbati nnasi lahum hilo litakuwa ni katika sababu za watu kuwapenda wa qabuli da'watihim na kukubali da'wa yao wazi faida nyingine pia almuwattauna aknafa قال الامام ابن اثير رحمه الله اسمع الامام ابن اثير katika kutafsiri ibara hii almuwattauna aknafa asema قال الامام ابن الاثير هذا مثل huu ni mfano hii ni methali almuwattauna aknafa hii ni ni mathalun ni methali wa haqiqatuhu na uhakika wake min tawtia sawa ni kutokamana na neno tawtiatin wa hiya at-tamhid wa at-tadhlil bimaana at-taysir wa at-tadhlil yani ni uwepesi mtu kuwepesisha eh, na kurahisisha jambo Kisha akaita mfano wa firashun wati'un eh husemwa katika lugha ya Kiarabu firashun wati'u kwa maana tandiko au godoro wati'un kwa maana laini lainun na'imun ni laini ambalo ni smooth yani godoro ambalo ni laini halimuumizi yule mwenye kulala yuqalu firashun wati'un kwa almuwattauna aknafa ndipo tuliposema ni watu ambao eh, layin watu laini watu ambao ukisuhubiana nao eh, hauisi kero wala hautuchukia kwa tabia zao nzuri واضح طيب وفراش وطئ لا يؤذي جنب النائم Tandiko ambalo ni watiun ni lile ambalo halimuuzi au haliukeri ubavu wa mwenye kulala, yani yule ambaye ameweka ubavu wake hasiki maumivu wala hasiki kero kwa ulaini wake. Wa aknaf aljawanibu, aknaf anasema ni jawanibu, pande pande zote, wazi arada alladhina jawanibuhum, amekusudia hapa mtume kuwataja wale ambao jawanibuhum watia, yani pande zao zote ni walaini, kwa maana jawanibuhum ai eh, muamalatuhum wale au taamulu maahum, kuamiliana nao basi wanakuwa ni walaini eh, ni watu wenye tabia nzuri. yatamakkanu fiha man yusahibuhum wala yataadha, atamakinika au anawezekana mtu kusuhubiana nao na wala asipate kero. Wazi? Wazi ya maja ya mashaikh? Tayib. Kwa hii ndiyo maana almuwattauna aknafa. Almuwattauna bimaana min alwatia. Eh? wa firashun wati'un bi ma'na firashun layyinun na'imun wa aknaf jam'uhu aknaf jam'u kanafa bi ma'na e aljawanibi sawa kwamba pande zote katika hali zao zote ni walaini na mtume ametaja hapa na kusudia wale ambao jawanibuhum watia muamala wao ni mpole ni muamala wa ulaini mzuri wadhi mtu anaweza akaamiliana nao na wala asipate udhia katika kutaamali nao wa qawluhu wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf fihi alhadar katika nukta hii kuna tahadhari eh, min tanfiri nnas tahadhari ya kuwakimbiza nini watu wazi kwamba mtu anapokuwa na muamala mgumu basi huwa ni sababu ya kuwakimbiza nini واد واضح يا مشايخ طيب هذو ni fawaidi ambazo amezitaja musannif katika hadithi hii alhadith atasi' an abi sa'id al-khudhuri radhiyallahu anhu qala kutoka kwa abi sa'id al-khudhuri Allah amridhia asema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كتوك أبي سعيد القضري رضي الله عنه وسيما أما سيما امتوم صلى الله عليه وسلم yeyote atakayeona miongoni mwenu uovu basi auondoshe kwa mkono wake na ikiwa hatoweza basi atumie ulimi wake na kama hatoweza basi achukie kwa moyo wake na hilo la kuchukia kwa moyo ni sehemu ya udhaifu wa imani yake والحديث أخرجه مسلم قوله من رأى فيه أن ذلك يشمل من بلغه أمر المنكر yashmul man balaghahu amrul munkar inakusanya yule atakayefikiwa na jambo la munkar bi ru'yatin au samai kwa kuona au kwa kusikia mtume aliposema man yeyote yule atakayeona katika nukta hii tunapata faida kuwa jambo hili au tamko hili linamkusanya pia yule ambaye amefikiwa na habari za munkari sawa amefikiwa na habari za munkar ima kwa kuona au kusikia inawezekana asione lakini amesikia naye pia anawajibika katika hilo lianna almurada kwa sababu makusudio as-sa'yu fi taghyirihi ni kufanya haraka katika kuondosha huo munkar hasba almustata' kutokamana na uwezekano na uwezo faida ya pili wa fihi anna almunkara yakhtalifu bihasabi qudrati ash-shakhs ni kwamba munkar unatofautiana kutokamana na uwezo wa mtu munkar unatofautiana kutokamana na uwezo wa mtu sababu tumeona kuna mwenye uwezo wa kuondoa kuna mwenye uwezo wa kusema na anayeshindwa hali hizo mbili basi huchukia moyoni kwa hiyo uovu unatofautiana kutokamana na nguvu za za mtu. Faida ya nne anna bara'at adh-dhimma la tastalzimu izalatu al-munkar bal as-sa'yu fi izalatihi hasba al-qudra. Faida ya nne ni kwamba bara'atu dhimma mtu kuwa mbali na dhimma la tastalzim izalatu al-munkar hilo halimlazimu yeye halimlazimishi kuondoa munkar. Bimaana mtu anapokuwa yuko mbali na dhima ya jambo fulani, wazi hilo la kuwa mbali na dhima ya jambo hilo halimlazimishi yeye kuondosha munkar, bali kufanya haraka katika kuondosha hasba alqudra, vile anavyoweza, vile anavyoweza. Tunaelewana vizuri? Mfano katika hili naweza nikapigia sura ala sabili mithali Bara'atu dhimma mfano kuna munkari ambao wewe hauna uwezo wa kuondosha. Hauna uwezo wa kufanya nini? Wa kuondosha sababu kama tulivyoona kila munkari unatofautiana kutokamana na nguvu za yule mwenye kuokemea. Wazi? Kuna mambo ambayo unayoona ni munkar lakini wewe hauna uwezo wa kuondosha. Wewe uko mbali, hauna dhima katika hilo. Hauna dhima katika hilo ya kuliondosha kwa sababu liko chini liko juu ya uwezo wako lakini watakiwa kuchukua juhudi nyingine na kufanya haraka eh, kuliondosha vile utakavyoweza baadhi ya mashaikh طيب mfano ala sabili almithal leo tayari mfano utakuta kuna sehemu ambazo watu wanakunywa pombe ule ni munkar ikiwa anayekunywa pombe ana kibali ana leseni ya biashara analipa mapato serikalini Wazi uwezo wa kusema kwamba una uwezo wa kumfungia yule na kumziwia hakuna. We huna dhima ya hilo. Mwenye dhima ni yule ambaye ana uwezo wa kutoa kauli ikasikika na likaziwilika jambo hilo, ambayo ni mamlaka husika. tunafahamiana vizuri? Lakini pia hilo halitokufanya wewe pia unyamaze kimya tu, bali utachukua hatua za kuweza kuondosha munkar katika ile njia unayoweza utakemea, utatahadharisha, utazungumza uharamu wa pombe na haya. Hiyo ndio juhudi yako. Baadhi ya mashaikh. Naam. Faida nyingine wafihi kamalu sharia wa yusriha. E, faida ya tano ni kwamba ndani ya kipengele hicho ni kwamba kuna ukamilifu wa sheria na wepesi wa sheria haithu lam yukallifu almar'a bima la yustata'u. Ukamilifu wa sheria kivipi? Sheria haikumlazimisha mtu kwa jambo ambalo haliwezi, hana uwezo nalo, ambalo haliwezekani. Sheria haijafanya nini? Haijamlazimisha. Kwa tunaona sheria eh, imerahisisha na haikumpa mtu jukumu ambalo hana uwezo nalo hii ni faida ya tano wa qawluhu wa dhalika adhafu al na kauli ya mtume aliposema faman lam yastati fa biqalbihi atakayeshindwa kuondosha hata kwa kusema achukie moyoni wadhalika adhafu al fihi anna al-iman yazidu wa yanqus ndani ya kipengele hichi ni kwamba tunaona kuwa imani inazidi na inapungua khilafan liman khalafa tofauti na wale waliofanya nini waliopinga kwamba imani haifanyi nini haipungui wazi wazi imani haizidi wala hai haipungui na tunasema aqida ahli sunna wal jamaa yapingana na hayo bali tunaamini kuwa imani inazidi na inapungua na miongoni mwa dalili za kuonesha ni hadithi hii sababu unaposema adhafu al-iman imani dhaifu manaji una imani iliyokuwa yenye nguvu na dalili juu ya hayo ziko nyingi katika masaili ya taqida na zingine tumeshawahi kuzitaja hapo baadhi ya mashaikh walladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim واضح إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وغيرها من الأدلة ambazo ni nyingi za قوما إيمان إن inazidi na inafanya nini الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك فقلت بل عليكم السام واللعنة فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت أولم تسمع ما قالوا قال قلت وعليكم قال قلت وعليكم وعنها أيضا رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه والحديث هذا أخرجه إمام مسلم والحديث الأول أخرجه الإمام البخاري تقول عائشة الله مرضية لسيما ولتكايذيني راحة من اليهود كيكوندي أو كيبوتة كما يهودي وليومب ركسة كمتوم صلى الله عليه وسلم وكتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم فكبيشة كمتوم صلى الله عليه وسلم فقالوا وكسيما كمان بيامتومي السام عليك معنى yake السام بمعنى الموت كيفو السام عليك كيفو kiwe juu yako فقلت بل عليكم السام واللعنه عائشه anasema walipomsalimia mtume hivyo فقلت na mimi nikasema hivi بل عليكم السام واللعنه بالي juu yenu pia nyinyi muwe na kifo na laana yani arejesha salamu Aisha radhiallahu anha faqal akasema mtume sallama ya Aisha e Aisha inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli hakika Allah ni mpole na anapenda upole katika mambo yote qultu Aisha anasema baada ya mtume kumweleza maneno haya nikasema awalam tasma ma qalu je hukusikia walioyasema mtume qal mtume akaambia qultu nilisema wa alaikum mimi nilisikia na nikawajibu wa alaikum bas wazi pia vile vile hadithi nyingine inda sahihi muslim kutoka kwa Aisha radhiallahu anha mtume alimwambia ya Aisha inna Allah rafiq ya Aisha hakika Allah ni mpole yuhibbu rizqa apenda upole wa yu'ti ala rizqi ma la yu'ti ala al-unfi na anamlipa thawabu eh anamlipa nini thawabu yule ambaye ni mwenye upole thawabu ambazo halipu yule mwenye nini mwenye unfu wazi bimaana yuthibu alayhi ma la yuthibu ala ghairi anamlipa malipo ambayo hamlipi yule asiyekuwa na tabia hiyo maana yule mpole Allah ni mpole na hupenda upole na humlipa malipo ambayo halipu yule asiyekuwa na upole wazi tafsiri nyingine hapa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi ni kwamba yataatta bihi min al-aghrad wa yusahhilu من المطالب ما لا يتأتى بغيره يقول الله تبارك وتعالى هم وبسشيا كتك ملنغو yake جامبو أمبالو وبسي هو هاو باتكاني كواسي كوا انا تبيا هيو هاو هاوزي اكاو باتا يولي أمبالي أسي كوا نتبيا هيو طيب يقول المصنف قال اليهود السام عليك قال اليهود السام عليك Mayahudi walimwambia Mtume assamu alaika, bimaana kifo kiwe juu yako. Fihi, katika nukta hii, anna alyahuda qaumun buhtun, kuna faida kuwa Mayahudi ni watu waovu, watu waongo, watu wabaya, watu mahasidi, yani sifa zote chafu ni zao. Wazi? Aya hii e tukio hili Allah tabaraka wa taala amelieleza sehemu katika Qur'an Wa idha ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Wazi? Sababu yake ni hii kama walikuwa wakija yuhayyauka wakusalimia ewe Muhammad kwa maamkuzi ambayo lam yuhayyika bihi Allah Allah hajafundisha hayo halafu wao wanajua katika nafsi zao hivyo assalamu alaik kwa maana almautu alaik sasa Aisha radhiallahu anha aliposikia maneno haya naye akawajibu akawaambia bal alaikumus samu wal la'na na nyinyi pia kifo kiwe juu yenu na laana ya Allah wazi طيب faida ya kwanza ni hiyo kwamba anna alyahuda qaumun butun faida ya pili adhimu bughdhi alyahudi linnabii sallallahu alayhi wasallam ukubwa wa chuki ya mayahudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wana chuki ya hali ya juu eh ukubwa wa chuki ya mayahudi dhidi ya nani Mtume صلى الله عليه وسلم فإذا tatu أنه إذا كان أعداء الإسلام يقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فليس بغريب قدحهم في الإسلام أو في القرآن أو في نبي الإسلام baada mamatihi sallallahu alayhi wasallam faida ya tatu kwamba ikiwa maadui wa Uislamu yakdahuna fi nabii eh wamsema vibaya na wamtia dosari Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake na wakimwombea mabaya falaisa bigharibin basi hakuna ugeni si jambo geni qadhuhum fil islam eh, kumtia dosari na kumsema vibaya kwa ubaya sawa katika uislamu au fil qur'ani maadhira ikiwa mayahudi maadui wa uislamu wanamsema kwa ubaya mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake basi hilo si geni wala sio la ajabu eh kuusema vibaya Uislamu au kuisema vibaya Qur'ani au kuzungumza mabaya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa kwake wazi ikiwa umeweza kumsema vibaya mbele yake kuonesha mabaya akiwa yuko hai basi sigeni pia kuwaona watu hawa wakaizungumza Qur'ani kwa ubaya au wakamzungumza mtume Uislamu kwa ubaya au Mtume sallallahu alaihi wasallam pia wakamsema kwa ubaya hata baada ya kuwa ameshafariki. Wazi? Faida ya nne وفيه anna shani النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر أن شانئ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر كما قال تعالى إن شانئك هو الأبتر وهذه سورة الكوثر فقد أظهر الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كره المشركون فإذا يعني أن شانئ النبي صلى الله عليه وسلم الشانئ بمعنى مبغض حقيقة يولي من يكمشكيه mtume sallallahu alayhi wasallam huwa al-abtar huyo ndiyo adui wazi huyo ni nani ni adui na tafsiri nyingine inna shania inna shania wakasema bimaana ni yule mwenye kumchukia mtume na adui alafu al-abtar wakasema yule mwenye kumchukia mtume sallallahu alaihi wasallam basi huyo ndiyo mtu dhalili na ni mtu duni wazi kwa anna shani annabi sallallahu alaihi wasallam hakika yule mwenye kumchukia anna mubghidhan nabi sallallahu alaihi wasallam mwenye kumchukia mtume sallallahu alaihi wasallam huwa al abdar huyo ndiyo mdhalili na mtu duni طيب فقد أظهر الله تعالى أمر نبي صلى الله عليه وسلم حقيقة عمل ذهريش الله جامب لم صلى الله عليه وسلم ولو كره المشركون حتى كما وتكرهيك وشركينا لكن الله تبارك وتعالى عمش لذهريش جامب لم صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والنحر إن شانئك هو الأبد Wazi? Hakika tumekupa neema nyingi. Wazi? Sasa hawakufurahishwa watu na neema hizo. Hawakufurahishwa watu na yale aliyopewa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anaambia inna shani'a ka huwa al-abtar, inna shani'a ka huwa al-abtar. Wazi? Hakika yule mwenye kukuchukia huyo ndiyo adui au yule mwenye kuchukia ndio dhalili atabakia kuwa dhalili na kuwa ni mtu duni قال الإمام ابن كثير رحمه الله في آخر تفسير سورة الكوثر أسمى الإمام ابن كثير رحمه الله مش وتفسير سورة الكوثر من لنهايات فتوهموا لجهلهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا مات بنوه انقطع ذكره وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد أسمى ابن كثير رحمه الله مشوني وتفسير يسر الكوثر فتوهموا لجهلهم eh, wakakosea wakapotea kwa ujinga wao yani wakafahamu makosa wakadhani vibaya alwaham yani wakadhania vibaya kwa sababu ya ujinga wao yani dhana hiyo mbaya pia imesababishwa na ujinga wao na mtazamo huo mbaya yani ضد الحقيقه annahu sallallahu alaihi wasallama wakafahamu kuwa mtume sallama idha mata banuhu pindi watakapokufa wanaye watoto wake inqata dhikruhu ule utajo wake utakuwa umeisha pia umekatika wazi wahasha wakalla na haliwezekani hilo liko mbali haiwezekani si sahihi kamwe haiwezekani hiyo. bal qad abqa Allahu dhikra bali Allah amebakiza utajo wake ala ruusi al-ashhad katika vichwa vya nini ashhad wa aujaba shar'a shar'ahu ala riqabil ibad na kawa amewajibisha sheria yake katika nini katika waja yani mafunzo yake yakawa ni wajibu kuyafata kwa waja mustamirran ala dawamil abad hali hiyo ni yenye kuendelea milele ila yaumil mahshar mpaka siku ya kufufuliwa wal mi'ad salawatullahi wasalamuhu alayhi daiman ila yaumi tanad, sala na amani ziwe juu yake siku zote mpaka siku ila yaumi tanad, bimaana mpaka siku ya nini ya qiyama. Yaumu tanad bimaana yaumul qiyama, wasummiya bidhalika linnidai fihi ila almahshar. Wazi? Naam. Faida nyingine katika hadithi hii, wa fihi adhimu kaidu ahli dhalal, tunaona kwamba ukubwa wa vitimbi vya watu watu waliopotea adhimu kaidi ahli dhalal ukubwa wa njama na vitimbi vya watu wa waliokuwa katika upotovu wa annahum qadi yu'dhuna sahiba alhaq na hakika wao wanaweza wakamuudhi eh mtu aliyekuwa katika nini mtu wa wa haki walau fi uqri dari hata akiwa katikati ya nyumba yake au akiwa nyumbani kwake tunaona kwamba watu wa upotevu vitimbi vyao ni vikubwa na wanaweza kumfanyia mtu maudhi hata akiwa yupo nyumbani kwake wakamfanyia nini udhia wazi قول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله في إثبات صفة الرفق kuna kudhibiti sifa ya upole walmahabba lillahi ta'ala na mapenzi kwa Allah kwamba Allah na sifa ya upole na kupenda wafihi tarawi fil amri qabla alqat'i fihi lakini pia vile vile tunaona kuna faida katika kipengele hichi inna Allah rafiqu yuhibbu rizqa bimaana fihi at-tarawi fil amri ومعنى التروي هذا مصدر من تروى معناه التفكير فيه التروي نبدا فائده katika nukta hii kwamba inatakiwa kufikiria fil amri katika jambo kabla alqat'i minhu kabla ya kulikata kule hukumu moja kwa moja fatarawi hadhihi mas hadha masdar min fi'li tarawa bimaana at-tafkir wa fihi anna at tarafuq fi al umur pia vile vile kuna faida kuwa at tarafuq fi al umur eh, kuwa na upole katika mambo mahmud jambo zuri kama anna al-ajala duna rifqin madhmuma kama ilivyokuwa haraka haraka isiyokuwa na upole ndani yake si jambo zuri wa qawluhu wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi na kauli ya mtume aliposema yu'ti 'ala ar-rifqi eh bimaana humwafikisha au humpa yule mwenye tabia ya upole ma la yu'ti 'ala al-'unfi yale ambayo hapewi mtu ambayo ni msusuwavu wa la yu'ti ala ma siwahu ma la yu'ti ala ala ma siwahu sawa kalima hii au ibara hii imerejea ni taukidi pia ya hiyo ambayo iliyotangulia ma la yu'ti ala ma siwahu ai siwa rifqi sawa yani na humpa ma la yu'ti ala ma siwahu jambo ambalo hatopewa asiyekuwa huyo mwenye tabia hiyo ya nini ya upole ai siwa rifq wa huwa al-unfu kwa katika maneno haya ni ziada tu ya kutilia mkazo wa maneno wazi naam thumma yaqul kisha taja musannif faida ya mwisho katika hadithi hii asema husulul khair birrifqi lidda'i walmad'u ni kwamba kuna kupatikana kwa khairi kupatikana kwa kheri birrifqi yani kupatikana kwa kheri ni kwa upole upatikanaji wa kheri ni kwa upole lidai kwa yule mlinganizi wal mad'u na yule anayelinganiwa kama anna darara al-unuf kama ilivyokuwa madhara ya unfi ususuavu fi da'wati nasi katika kuwalingania watu eh, yahrumu da'i itamziwia au itamkosesha dai wal mad'u na yule mwenye kulinganiwa min khairin kathirin katika khairi nyingi kwamba ususuwavu wa moyo katika dawa kuwalingania watu jambo hilo linamfanya linamnyima yule mlinganizi na yule anayelinganiwa kheri nyingi linamfanya akose kheri hii ni faida ya mwisho ambayo ameitaja katika hadithi nambari hii ونكتفي بهذا اليوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم